plin de încredere se adună înaintea ta smeriți și se roagă mic și mare ca să fie ocrotiți. Fericite Ieremia, rugat noastră s-o primești, lângă tronul celui veșnic, pentru noi să mijlocești, lângă tronul celui veșnic, pentru noi să mijlocești.